dis die jou moerman potgooi. Nou vind jy julle wat al voorheen gehoor het. So weet ek het op gestaan en baie potgooi gemaak. En vanaand ek sommer net lus gevoel om 'n potgooi te maak. Weet jy hoekom hè? Sommer net so vir 'n grap dink ek. Ehm um, ek kan onthou wanneer ons 'n potgooi gemaak het en nou daar's ehm um, op die stadium is al lyk like, my nog net een potgooi wat aan die gang is van die originals dit is etnd www.cybersakkie.co.za. Nou, as jy nog nie na sy webwerf gaan kyk het of nog nie na sy potgooi geluister het, stel ek voor jy ehm um, doen dit sodra jy hierna klaar geluister het of as jy wil doen dit sommer nou. Gaan kyk terwyl jy na my luister, gaan kyk na www.cybersakkie.co.za. Elk geval, soos ek sê, dit was ek kan nie ek kan nie nou wanneer ons 'n potgooi gemaak het. Dit moet close on 'n jaar wees. Kan miskien langer wees. Ek weet nie of al die feeds nog werk, ek twyfel. Maar ek gaan die ding sommer net op 'n webwerf druk. En as die mense van daar af luister, dan luister hulle. As hulle nie luister hier dan, gaan dit tog maar waar dit gaan. Ons het ehm um, ja, daar's baie goed gebeur. Ehm um, ek het dan vir Johan Bekker en Veronica Bekker ontmoet. Dit was ook nou al terug in Januarie. Was dit Januarie? Ja, ek dink dit was in Januarie geweest. En ek moet sê, ehm um, Johan en Veronica, dit was dit was my 'n groot voorreg, is dit die regte woord? Groot voorreg om julle te ontmoet. En ehm um, wat my opgeval het ons ons ons ken mekaar en ek sê dit in aanhalingstekens al seker vir baie jare wat ons mekaar op Skype gesels het en uh e-mails en potgoeie goed geluister het en vandat ons ek het die aand in Wimbledon ontmoet, sommer daarna na pub toe gegaan, maar die aand het ek ontmoet het en ons vanaand ons gesit en gesels het, daar was nie ook net baie keer kry so 'n bietjie van 'n awkward oomblik. Maar dit is reg van die begin af dat ons net lekker gesels het en um, ek wil regtig net kom weer die kant toe want as hulle weer kom sal ek baie graag wil like om weer te sien. Dit was dit is baie aangenaam was want vriende het ook vir my gesê sy sal like om julle te ontmoet. Maar next time, next time. Dankie jy by my kom bly soos ek vir daai aand gesê het ook en ek baie keer vir jou gesê het. Altyd plek. Ja, dit is ehm um, Dis Engeland. <laughs> Dis Engeland. Die eh, ek staan gewoonlik op my my plekjie agter by die stoep. Sonder rook 'n sigaret terwyl ek so vinnig die pot gooi opneem. Neem hom sommer net met 'n met 'n iPod Nano op, vinnig en maklik. Man, wat ek julle wil vertel is 'n uh, eh, Ons is die naweek gister nou was ons het ons die dag in Londen spandeer. Die uh, pelf met van Manchester af afgekome En uh hy het nog nooit die stad gesien hy en sy vrou. Toe sê hy, "Right, ons sal hulle gister kry in die stad." Dan uh gaan ons 'n bietjie die stad gaan wys. Dis ons nog gister hier op stad toe gisteroggend vroeg. Ag, op 'n Saterdagoggend. Nou gewoonlik lê ek bietjie later op 'n Saterdagoggend. Want dis mos nou 'n uh, eh, werk mos nie na Saterdag nie. Maar ons is toe Saterdagoggend hier op, maar ons het toe Donderdag aand het ons uitgegaan vir 'n paar drinks. En ehm um, Met dit ons 'n nuwe game ontwerp. Ons het die game se naam genoem Hold Me. En wat jy moet doen is jy gaan in die straat enige random ou, hoe meer random hoe beter. Dan sê van Hold Me as jy houde kry punte. En uh, <laughs> ek weet dit klink fucking stupid, maar as jy dronk is dan klink dit ons 'n geweldige moorse game. En donderdag het die game goed gewerk toe ons in die pub was. En toe gister toe besluit ons ons gaan die game in die in die dorp speel. En uh ons is hoop nou ek weet as jy in Londen was of nog in Londen was dat ek altyd voorstel vir almal is as jy in Londen kom en jy wil die hele stad sien gaan koop vir een van hierdie sightseeing tour busse dink is soets so 26 pond of soets en dan ry hulle jou deur die hele dorp was soets soos 4 of 5 roetes wat hulle volg en ehm um, hulle wys jou al die plekke toe en as jy 'n goeie tour guide op die bus het en dis een tip wat ek kan gee as jy 'n goeie tour guide het bly op die bus moenie afklim nie want ry eers die hele sirkel want dit maak 'n groot verskil. Die mense vertel jou dinge en hulle gaan te kere. Maar in geval toe ons eh, 'n Dis is nou op en ons het die um, ons het ontmoet by Waterloo. Ons het die stasie ingaan. En uh eh, Dis breakfast ons lyf gaan kry met 'n breakfast bier. En toe ons nou in die, in die stad in en toe ons nou deur die, die stad gery en toe ons nou van die bus afklim toe eh, toe stap ek na die vrou toe en ek sê van just hold me. Want sy kyk my so kak uit. Jy weet as hy van what the fuck maak jy? En uh wat sê my toe dan 'n hug gegee. Kom ons noem dit maar 'n hug. Sy kom net om my van die bus af te kry. Toe so deur die stad bietjie rondgeloop, ons het op 'n boat cruise gegaan wat nogal goed is. Ek het al skoon vergeet daarvan. Ja, ons het toe ons het vir ons elkeen 'n hoed ook gekoop. Ek het 'n polisie man helm met opgehad. Vrou het 'n polisie vrou se hoed gehad, die pelf met so 'n Engelse hoed die ander vrou wat saam met ons was, het so 'n cowboy hoed gehad met 'n eh, Union Jack op. En oral ons gaan, ons sê die ouens, ja, hulle sê ek op 'n stag doen, maar ek weet nie of werk dit stag doen nie. Twee ouens en drie vroumense, maar ek weet dit is nou maar so 'n fucking ding seker, maar En ons het oor die bustoer gedoen en het ons afgeklim tot ons op 'n river cruise gegaan. Nou, dit is ingesluit met die in die prys van van die toer, 26 pond vir die kaartjie en dan plus die river cruise toe ons op die boot opklim, daar's 'n bar en oral sou ek <laughs> oral sou ek gaan met die donors wat is 'n plastiek, jy weet hierdie plastiek helmets wat hulle koop en jy moes al seker dronk gatte gesien het met die helmets wat hulle rondloop. Oral sou ek gaan sê ouens, yes officer, nou officer, jy weet seker tipe goed. Vra vir my hoekom draak jy hoed eer? Ek sê van weer ja, ek is 'n eh, in plain clothes vandag. Jy weet se random sommer net kak man, maar ehm um, van daar af is toets ons op die boot op en ons het opgevaar van uh waar was ons gewees? Ons was by by Waterloo tot by uh, tot by die kasteel. Net as ons sekens so 20 minute op die boot. En uh, wat my opval is daar's baie foreigners op die boot gewees. Ek is ook 'n foreigner, ek weet, maar praat van diep foreigners, soos Italianers en Duitsers en sulke tipe goed. En uh, die ouens, die ou wat die wat die speech gemaak het, was verskriklik goed geweest. Hy het um, baie goed gesê wat, wat oor baie van die mense se koppe gegaan het. Ons het ons kak gelag want die, die vyf van ons het by mekaar was sukkel twee drie bure ingaan uit uit vanoggend. En nou uh, toe ou wegspring met die boot sê ja, maar ons hy wil ons net verseker daar's niks Italian ehm um, kroop op die boot net so ons is veilig, ons gaan nie omdonder, jy weet, straai goed heeltemal. En ek sit toe met 'n groot Magnum cider stuk en drink en kyk hier die rivier en hier spring 'n ou hier so langs my op. Ek dink hulle was Italiaans geweest as ek Italiaans of miskien Spaans. Hy sê take photos. Ek sê ja nee, moet sit sommer hier op my knie. En ou kyk my net so, ek slaan net so op my knie. Ek sê kom kom kom sit. Toe sit hulle, toe hulle haar fotos geneem en die res van die mense het rondgeval en almal het ons hoedens ehm um, afgehaal en het ons fotos hoedens geneem en toe ehm um, die ou wat die, die ou se naam was Ben gerus, die first mate op die skip. Hy het so 'n storie gehad van ja, maar as iemand hom ons het een, een of ander brug gegaan wat ek sê dis die loversbrug so as jy jou geliefde wil soen en as dit nie werk ek kan jou man en jou vrou soen en so in in toe eh, spring ons ons sê vir Frank kom kakou en eh, eers die ander vriendin van my Mary en sy hardloop op so agter van die boot af tot voor en gegee die oue Nee, dit was vrein eerste gewees, sorry, ek is bietjie fokker vooruit. Vrein gaan en sy gee die oue 'n hug en 'n soet en sy hold me, en dit tel tot sy hold me, jy sien. En uh, sy het net gaan sit, ons bring die vriendin vir my op Mary en sy loop vorentoe en sy het die Benny First Mate te hug my hold my gekry en die ou by die boot gedryf het te hold my. Jy weet op daai storm toe sit gaas, ons skree as ons lag. En uh, ek like om te dink die ouens het dit geniet. Maar, maar dit was goeie fun geweest en toe van daardie af het ons by die kasteel uitgekom en toe gaan ons na 'n plek toe met die naam van Boudiens American Smokers. Beste ribs wat ek in 'n lang tyd geëet het. Toe's daar 'n klomp ribs geëet en uh dit is weer net so 'n laaste ride deur die dorp gevat met die bus. En toe ons gaan cocktails drink. Ons is so 9:00 se kant gisteraand by die huis. En hier teen 10:30 se kant, toe is my liggies pap. Kyk, toe moet ek gaan lê want toe kan ek nou nie meer nie. Toe sit nou game over soos hulle sê. En uh, vandag nou net ballas gaan. <coughs> en uh môre begin Anja met haar ehm um, ek kan nie dink wat dit is nie. Haar uh, work experience, dis die woord wat ek soek. So sy begin nou môre ons te werk vir 2 weke Hulle een kind kry ek kind jammer want ek het net my bek geval. Ek, ek eh, gee die ouens baie kak by die werk en ek vat die pus uit hulle almal uit. So ek dink Anja is nogal in vir 'n groot ding môre, so vir die volgende 2 weke. So ek sien op my beste voet moet wees. En dan uh eh, soos net maar sien hoe gaan dit daar. So ek nou vir ons het nou vir 'n suit, dit is 'n skirt en 'n baadjie gekoop en sy lyk nogal sy lykie part. En dis wat ek wil hê. Sy weet sy's ordentlik met business suit aangetrek en alles. So dis nou vir die volgende 2 weke moet sy nou vir die managing director team maak en weet pos vir mekaar maak. Jy weet mos hoe gaan dit as jy die ehm, die ding is inkry die die, die is nie so office junior is sy is maar die neer skool liewers nie. Dis net die work experience. Soos hulle nou môre sien, dan gaan sy nou elke dag saam met die groot trek hier op en af vat werk toe en terug. Dit sal interessant wees. Ja, verder ek het nie wat kan ek julle nog vertel? Daar het so baie goed gebeur. Dis ehm um, o oh ja, ek <laughs> ek dink die laaste potgoed wat ek gemaak het of die laaste audioboek was geweest toe ek by die dokter was. Toe ek in die hospitaal het, toe ek was net gehoorie van die van die, die dokter om my vat dat ek 'n horing gaan kry. Ek sê gehoorie om kaal gehad vir die nurses te lê nie, maar En toe eh, ek het so 2, 3 weke terug ek my rug seer gemaak. So ek loop net soos 'n ou man wat in sy broek gekak het en dan probeer dit so halfie teen een been uitskop. Jy weet hy hy loop hy loop en skop skop skop met die beentjie. En uh, ek is toe nou reg hier terug na die dokter toe want ek my rug is moer seer. Kyk is as dit nie aanhou kom en voel dit of ek gaan aan twee breek. Maar gaan toe die dokter, dit is nogal 'n ouer gedokter. En ek verduidelik vir hom al die skete en pyn en so en so en, en Ek sê my Janie klim op die tafeltjie op en trek my jou kit uit. Okay, nou trek ek my kit uit. Nou lê ek op die tafel. En hy sê vir my ja, waar sit sy? Ek sê van nee, my linker bal is seer, want ek dink dit is iets met kidney stones. Ja, nee sê hy, toe ek weer sien toe die ou sommer in my bal is weet. Al wat ek op die tafel en dink is asseblief net nie horing kry nie. Ek verstaan nie, ek is ek is bang om my klere vir die dokter uit te trek nie want hulle het al hoors gesien. Hulle het baie beter al gesien. Maar ek dink dat hulle baie erger ook al gesien en uh Toe sê meneer, dit lyk nou alles wel reg so. Nou moet ek hom net 'n manier kry om my rug reg te maak. Ehm um, ek weet nie wat om julle verder nog te vertel nie. So ek sê hierdie is ons nou sommer net so vinnig on the cuff. Net lus gevoel om 'n potgooi te maak vanaand en eh uh, hy staan al seker amper op 15 minute en nou sonder om te babbel of te fak te praat en te veel aan te gaan. Dink ek gaan ek nou hier stop dat ek kyk of ek ding op die internet gelaai kan kry as ek nou nog kan onthou hoe om alles te doen. Maar ek weet dan met dit nie. So as daar iemand is wat buite verhaal nie, laat weet my. uh <laughs> of as jy na pap kom, baie maklik. Albei speel die rules in die game is dit jy moet hold me, dan moet jy iemand gaan. Hulle moet hulle arms om jou sit en jy moet hulle koppel op 'n bors. Nou dis al hold me. So as jy my eendag in die straat sien, kan jy gerus my skree hold me en ek is seker hulle sal jou hou. Maar wat, dit is dit, dit is seker 15 minute of nee, seker 12 minute. So dis dit. Ehm um, volg my op Twitter. Uh Hoofmoer of @hoofmoer op Twitter. En uh nou almal weet waar die blog is. En dis dit vir eers. Praat later miskien weer. Mense weet nooit. Cheers, bye.